Ви збожеволіли. На вас немає сухого рубчика. Ні, тільки ноги і правий бік. Ану. гукнув він майже грізно і схопив на ліжку якусь одіж, за грубку і переодягніться негайно. Це ж ваше, безпорадно сказала вона. То й що? Без розмов. Ірина сховалася за схожою на камін грубкою. На стіні гойдалася її тінь, зграбна, але злякана. Було видно, що вона навіть там затуляється і поспішає. Відтак несміливо виступила звідти у картатій сорочці та штанях. Була кумедна в цьому одягу, зніяковіла і якось незвично присмиріла, оглядала себе, хотіла пожартувати але нічого дотепного на думку не спадало. Почувалася сковано, напружено, і ця скованість, либон, передавалася ірші. Я, мабуть, смішна, сказала тихо. Навпаки, ви якась, якась, не міг він підібрати слова, як птаха, мокра курка. Їй здалося, що таки здобулася на жарт. Ні, птаха, беззахисна і добра. Він подивився їй в очі прямим довгим поглядом. Вона не сподівалася від нього такого погляду, злякалася ще дужче. Беззахисна. Сергій відвів погляд. Я хотів сказати, в чужому ми завжди почуваємося трохи непевно, але це не чуже. Я зараз приготую чай. Шкода, немає коньяку, але є трошки спирту. Він поставив до вогню чайник, дістав з шухляди однотумбового конторського столика слоїк, налив з нього склянку. Випийте. Випийте тут один ковток. Вона випила, зіпонула ротом, замахала руками. Вогненний клубок шуганув по горлу і розсипався на тисячі маленьких голочок. Стало жарко і мов би, вільніше. Проте вона й далі не знала, про що їм говорити, і тому розглядалася по хаті неначе опинилася тут уперше. Фішка була майже порожня, тільки старий стіл. Його, мабуть, десь викинули за ветхістю. І ліжко, але стіл Сергій заслав чистим креслярським папером, ще й попришпилював аркуші. Замість печі мистецьки викладена грубка, лутки й стіни обдерті, облуплені, але цього майже непомітно. Їх прикривали початки соснових та ялинових гілок, калини, сухої трави, складені в дивовижні композиції. Вона подумала, яке треба вміння, щоб з нічого зробити такий затишок. І як цей затишок, оці дрібнички зігрівають душу. Вони з Василем навіть не підозрювали цього. Василь так і геть то притягнув тахту ліру, одоробло, яке зайняло півкімнати, понавішував картин, повінь, що затопила хату, а на хаті на димарі зляканий півень, злякані коні, що несуть воза, коні над річкою, коні при заході сонця. Вона аж тепер зрозуміла їй обридли ті коні. Раніше вони їй чомусь подобалися. Це все ви? запитала Ірина. Що? Він оглянувся. А, гілки та осока? Я і грубку сам склав. Для вас. Сідайте ближче до вогню.